Je ne sais pas si l'âne est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde. Ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, oh. Elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. Hum, c'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon, c'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est trop bon. I början av sin karriär betraktades Yves Montand nästan som en komisk artist. Men Edith Piaf upptäckte honom och fostrade honom. Hon visste vad publiken längtade efter. De bara väntar på en kar. En riktig kar som kan sjunga om kärlek. Och i år vill alla kvinnor höra honom sjunga C'est bon. Högerpartiet väljer vid sin extrastämma i Stockholm i januari Jarl Hjalmarsson till partiets ordförande efter riksdagsman Fritjof Domö, som avgår på egen begäran. Den 1 oktober är det så dags att inviga den första tunnelbanelinjen i Stockholm för trafik. Restiden för sträckan Slussen, Tallkrogen, Hökarängen är 17 minuter. Premiären blir ansträngande, både för personal och allmänhet. Stopp och förseningar i tidtabellen gör att stämningen blir irriterad. Men när det nya stationsnamnet ropas ut lättas trycket i de fullsatta vagnarna. Blås ut! Skolutskottets förslag till en nioårig enhetsskola antas av riksdagens båda kamrar den 26 maj som av statsminister Tage Erlander betecknas som en historisk dag. Enhetsskolan ska som en obligatorisk grundskola ersätta alla andra skolformer.